Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 7-ն է, տարվա 127-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1997 թվականի այս օրը Կանի կինոփառատոնում կայացավ Լյուկ Բեսոնի 5-րդ տարը ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Այս օրը ծնվել են 1833 թվականին գերմանացի դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Յոհանես Բրամսը, 1840 թվականին ռուս կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկին, Լինելով ռոմանտիկ դարաշրջանի կոմպոզիտոր, Չայկովսկու մի քանի ստեղծագործություններ դասական երաժշտության ամենահայտնի գործերի շարքին են դասվում։ Դրանք ինչպես ռուսական, այնպես էլ համաշխարհային երաժշտական արվեստի չգերազանցված բարձունքներից են։ Առաջին ռուս կոմպոզիտորն էր, որի երաժշտությունը միջազգային ճանաչում ստացավ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, հատկապես իր դիրիժորության համար։ Ալեքսանդր III կայսեր կողմից 1884 թվականին արժանացել է կենսաթոշակի։ Իր ստեղծագործություններում Չայկովսկին բազմակողմանիորեն արտացոլել է անցյալ դարի երկրորդ կեսի ռուսական կյանքի տարբեր կողմերը, վարպետության բացահայտել հասարակ մարդու հուզաշխարը, նրա ապրումներն ու ձգտումը դեպի երջանկությունը։ Նրա երաժշտության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը մեղեդայնությունն է։ Լայնահուն եւ արտահայտիչ մեղեդիները հնչում են ոչ միայն նրա վոկալ ստեղծագործություններում, այլև նրա գործիքային ստեղծագործություններում։ Կոմպոզիտորն իր ստեղծագործություններում լայնորեն օգտագործել է ռուսական ժողովրդական երգը։ Այսօրը ծնվել են 1861 թվականին հնդիկ բանաստեղծ արձակագիր Ռամբինդրանաթ Թագորը, 1892 թվականին ամերիկացի բանաստեղծ ու դրամատուրգ Արչիբալդ Մաքլիշը 1893 թվականին հայ բժիշկ գիտնական Եղիշեշեկ Հովսեփյանը 1941 թվականին ռեժիսոր Կարեն Գևորքյանը 1947 թվականին բանաստեղծ Գարուշ Հարյանցը 1957 թվականին հայ նկարիչ Արաղ Ղևոնդյանը Այսօրը տոնում են Լիտվայում տպագրության վերադարձի օրը, Ղազախստանում հայրենիքի պաշտպանի օրը։ Այսօր մայիսի 7-ն է, տարվա ավարտին մնաց 238 օր։